તુશંદ ના એકલી તુશ દર્હ હે ઉમેદાન દે ગુજારદા મે દે દિલ તુશંદ ના એકલી તુશ દર્હ હે ઉમેદાન દે ગુજારદા તડ મૂર્છા મે મે ડા ચનત્રે કનો કોલ ચારા તે રસ નહી મેરે પ્યારા તો મે દે દિલ દે તુશંદ ના એકલી તડ મુસ્કા મે मल त जिवे दुशन कलिया चढ़ कण सदा साढा मुलका ਪੈ ਮੇਰਾ ਮਲਕਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਨੇ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਨੇ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਰੰਗ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ